Răsună azi un cântec sfânt, Aleluia, în ceruri sus și pe pământ, Aleluia, din morți a înviat Hristos în chip măreț și glorios, Ale, Aleluia, Ale, Aleluia.